uste hor eh, eskertzekoa dela eta gurtzekoa dela hor eh, greziar populuak eh, eta greziar jendeak hartu duen erabakia. Ne? Denek ikusi, ikusi dugu zenolako eraso mediatikoa, presio ekonomikoa, zenolako intoxikazio izan diren hor haste osuran, greziar populuari balintzatzeko bere, bere edizia norazpait, eta kurai politiko handia izan dute hor ez ez hori emateko. Eien ez etza nik uste frango argia da, eh, ez eh, eman dute Europar eh, eh, erredu nere neoliberal bati, osteritate politika hoieri, bat porrot egin dutena, eta Grecia azken bosturtetan urtetan, miseria gorrian eh, dutena. Beraz, greziarek hartu duten erabakia, hartu dute beren buruaren zat, baina hartu dute Europako uh, populu uh, guztien onerako eta hortarako nik uste eskertzekoa dira. Ordeon, eh, negoziak eta berri batzu abiatuko dira, asteko hori nahi dute greziarek eta beste hori nahi batian abiatzia. Erreiten duzun bezala, ondorioa izaiten aldela ez greziaren zat bakarrik, zer ondorio prezeski izaiten alda eh, Europaren zat eta beste errien zat? Ordeon, bon, badira maila desberdinetako arrazoak, <clears throat> lehena da Greziar populuaren etorkizun urbila, zenolako konponbila atxamenen duten bihar etzi, beren ekonomia berriz pizteko, eh, eta gero epe ertain batean da eh, lortuko duten eh, akordioaren araberan edo erakutsi duten kurraia horren ondorioz, zenolako ondorio izanen den adibidez, eh, Espainian, Portugalen, Irlandan, eh, ondoko hilabetetan hautezkundiak izanen baitira, eta bada aukera handia ere, eh, ba, inzuzen, politika neoliberal horiek ukatzen eta errefusatzen dituzten indarrak ere, eh, be, maitza honak edo poderera iristea, beraz hor, eh, ondorio bizik importanta da. Epe motzean, greziarek duten arrazoa, da baien zor eh, hori, eta duela guti, eh, nazioarteko adituek osatutako batzorde batek erranduen bezala, zor hori e, eh, injustua dela eta ilegala dela. Zeren, egina izan da, errespetatu gabe, kresiar konstituzioa, errespetatu gabe, maileguak egiteko nazioartean erabiltzen diren irizpide batzu eh, kontutan hartu gabe, eta e, berak, eta guti aitortu dute, jakinez, Greziak eta Greziak ekonomiak ezin zuela jasan olako maileguen pagatzea eta beraz zor horren handitzea. Beraz, negoziak eta horren erdian da zor hori nola beregituratu edo parte batez ukatu. Eta hortan da jokatuko hor eh, greziar ekonomia eta greziar populuaren eh, etorkizuna. Eta greziatik kanpo, errandu eh, duzu bezala ere, beste herrietan ikusiko beraz hauteskundeak ere nola iraganen diren, baina emaiten du ere badera, prezeski, beste atera biderik Europan, zeta orain arte inposatua edo bide bakarra bezala erakusten zutena. Bai, eta hortalako hainbeste tematu dira, hein, uh, eh, eh, Bruxelen, azken finean uh, negoziaketak uh, oiek dituzte blokatu, eta orain uh, kerlari edo behatzailean itzek aitortzen dute, Eh, blokatu dute Bruxelan, eh, leporatzen diote Greziar gobernuari eh, blokatzea, baina ez da izan, funtsian arrun politikoa zen hori okatzen zena. Ezin zuten, ezin zuten uh, utzi herri bat, eh, da, da goen ortodoxia neoliberal hortik, kanpo ibiltzea, alternatiba bat definitzea. Hori behar zen adibide bat egin, Greziar populua behar zen makurtu, absolutoki, ideiak ez emateko beste ez erakusteko balitekela beste posibitate urte batzu, eta hori da jokatu dena, eta hortarako izan da ikusi dugun intoxikazio guztia, orain eh, beguroski eta berriz ere greziaren kurraia politikoari esker, eh, porrot egin dute, eta orain nahi eta nahi ez, eh, behar dute orain aterabide bat atseman, eta nik uste sekulan baino gehiago beste populu guztien elkartasuna beharrezkoa dela, e, peska bat guz horretan baikira orain greziak jendearekin.